rumburannt, unan achargal, unan khair, unan anchor ercholo rerektetime. Mitunik sein medetchen. Тэгээд Теруит а Йоханни Шафнахр бас үнэн хайрыг үнэнийг хайж байсан. Тэгээд Иесустэй уулзаад түнэсин гэж асуусан. Та хан байхгүй. Хан байдаггүй өнөөдөр бас бит имас сүлт тавч болно тийм ээ. Эцэн минь тахан байх вэ. Би тантэ улсмар байн харлин тахан байх вэ. Имэрүү асултик харуирахын тулд ганц хоёр зүйлийг тодорхойлох боломжтой. Манай католик шашны уламжлалын дагуу ёсоор bas bitni turschlagin yo sor, time. A nek du ger ar tan bol, un san yo slol, bo yo sakrament, time. Katolik chachni san, un slol dik bol, ten ger buchan dik. Nen yalangoya, yev karist bo yo, talarlal magdalin morgolder, ten ger dik. Jesus Christ euro, euro Dik. A morgolder, olon oral, olon olon txurral zuil baga. Tenger burni ugik sansor, bas, tuni omon gemtxir, bas, tuni arion bihik julen awar, Tuni arion bihik julen awar en bol arion nekdel. Nekdel getekman Jesus te nektar gesanuk. Tenger bochant en bain. En tarilin shirander bei dik shude. Teget bit tuni ugik bas. Ariane kuda bolomste. Minir gesan buchan chinir. Minir gesan buchan tanir. Tenger bochant zu sektan royerin horont yalga barko en bol negdel, en bol arium nekdel. Teget, rirvet anar, unen hairik, ol mor baival, nash Jesus Christin arium biik, shintset gelese ruchteret ime. Yevkaristin yoslol, talagral magdal, magdalin morgol baidik bol, tengir buchon baidik, bitunte bas, nekder bolomste. Or negan san yoslol baidik xute, en bol namishlal time. A ah, namishlal, namishlal huit, ju bol ochwe, ju bol tokwe. Jeron kristin susakni zursetkel, arion bolchena. Deket namishlalar, namishlalar, namischlalin ieslolor Jesus Christ bitni setkelik, zasach, arutkac, time teget bit ni amtral rongom bolchena, ront bis. En et shural, choral. bit unen ercholok, ol mor baival, an lal yus lol torore. lalar, time bit ni setkel, ariunt sever sur setkel bolchena, sou chik sagan bolchena. T'eruit bas Jesus Christ baidik. Namishlal yus lol baidik bol, Jesus etzan, Jesus baksh, Jesus antsch bei dikshude. Und san joslol. Bas jugar bibel time, uh, bibel getekman susek nudin ruft san bol arion nom, arion sudar. Zuger nek nom bish en bol tenger borniuk, tanar sai, don on sai nek duger ronschlagik sans slot time, teruit tenger borant Samuel, uh, Samuel, Samuel, Jijik ruchet baisan. Ruchet baisan chkesan, tenger buchan tun trandach, bas tun te yarilsach baisan. Samuel, Samuel, bi bain Time, teget, bi belder bit, tenger burniogik sansor bolomchte. Tanarunik sain hein, medetchan, time, enugik sain medetchan. Horin gurav tugar dulal, arni Gulber yue et Etzan bolmini sain ranchin, etzan bolmini ranchin, natat dut arzwil Un An un an bolbitni a jargal time, tenger ou sansor, nek kio bitni à jargal. Teget raer ta randoser vetanar, anar, n'en a jargalik, ol mor bibelon nashir, ir rar time, Jesus Krista i helsa. untsan yeslol bibel bazal bigra altime z'albirin wit tenger bukhon baidik zal bigral getekman yamar utak tewe tenger te yaril sar gesanuk rirve rumus namek sain olgogwe rirve rumus namek sain sansogwe yadach en irtans der, nekrun, namek olkolchana, namek sansochen, en boletsan, en bolbaksh. Deget zalbirar ruide, bitunte cholote, yaridilsar bolomchte. Tenarrunik autotime. ototime, susek din ruft, zalbiral getekman en bol, itgelinsam time, ivelinzam. an art Rutschin Chadal Rerekte Bol, Set Gelin Get Esvel Esfel ruchin Chadal Rerekte Get Tanar bas »« Zalbirin Samar Yavch Bolno, Zalbiral Getekmom Bitni Amtralin Rutchatal, Utakut yue »« Zalbirar Ruram Schlant Engerboram Bitni Sabirlik, Bitni Quiltik sans tokima »« Bas Tunira tan Bol, Bitni Ramgalalt, Bitni Ivel. Salbiral, Bibel und Sanyeslol. Im Gazart, Tanger Buchon Baidik. Et Sanmin, Chichon Baichwe, Bien Bain, Bi und Sanyeslol der Baidik Schute, Bizarre Birar, Huit Baidik Schute, Bi Bibel Dotor Baidik Schute. Bas nekt zulik bas tot rular bolomste, einen Chomkin Schural, ein Bol Busad Rumust, Shinzetkelese tuslar, tedant dem utzuler, bas bas tengerbuchon baidik. Yagat, yagat kevel tengerburni monchanar Getjuwe. Tengerburni monchanar getekman en bol busdas burhumuses achargalik doruler, dime. Tegetrirve bitunen achargalik, Ormor baival, bitbas, busat rumuses, achargalik der Ruder kann suite. Timme. Bitne amtral getekman en bol uh, busat tuslar, boyu bibiede tuslar. Mon kolchut unik sein medetchen dem demande des irchimde e timme. En sofron nek ser an ugbich en bol bitni antral en bolbas tengerbourg ni montchanard. Bustat unen achargalik utzuler. Rervebit en zarchmik barin plalfal, bitni antral gegete bolchen. Bas bitni setkel totor tengerbourg en baidik. Tanarlunik san medechen, a ah, etzen ran baidikwe, etzen bitni setkel totor baydik. « Sous Susek nous din cette dotor baidik. Shudrak hun time, ene cette quelle te cette quelle dotor baidik shude, tenger buron min. Raer trandose, Jesus Christ getekman avrach gesanutakte, iveksh gesanutakte. Hun buran, unen avraksh gerekte ima. Tunik, gaan olohwe, ter gaan bijgwe, bidongontzai anture botots bai santime. Un sanios lolder, bibelder. Zerbirar ruit. Busat rumust, tusla utzuler ruit. Bas, unen zetkel, chutrak, runi zetkel totor. Tengerbrand en baitik. Raer entsamar bit yavchibolno. Teget bag bagar, time yawanda, bit niamtral ilu gegete, ilu achargalte bolchena. En bol uh, bit nitolo, Jesus Christin sain mede. Den gerbuchon bident euron bain. Bitunte odor bolgond te te ruit shavnar time, tunte rant yavchbaison, tunte rant amdarchbaison. En bol bit nizorilok. Jesus Christate rampt amit jauar. Tengerbrant anarik iver boltoge.